convertido no un Thank you. actually just going to Thank you.

de you see that? see me years ago. succeed. Amen. Mr. Gracias. you. Radion Wall. Ο τείχος έχει φωνή. Έχει φωνή. Έχει φωνή.